Sura 16. An-Nahl Pčele Objavljena u Meki 128 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون Ono što je Allah odredio, dogodit će se. Zato to ne požurujte. Hvaljen neka je On.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 Opominjite da nema Boga osim mene i bojte me se. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون On je mudro nebesa i zemlju stvorio. Neka je on vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju. خلق الإنسان الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom otvoreni protivnik. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْرِ ومنافع ومنها تأكلون I stoku on za vas stvara. Njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate. Njome se najviše i hranite. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu gonite. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli Gospodar vaš je u istinu blag i milostiv. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون I konje, i mazge, i magarce, da ih jašete i kao ukras, a stvorit će i ono što ne znate. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين Allahovo je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivih, a da on hoće, sve bi vas uputio. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون On čini da vam pomoću nje raste žito i masline i palme i grožđe i svakovrsni plodovi. To je zaista dokaz za ljude koji razmišljaju. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون On čini da se noći i danom koristite i suncem i mjesecom a zvijezde su volji njegovoj potčinjene. To su uistinu dokazi za ljude koji pameti imaju. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون I svim onim raznobojnim što vam na zemlji stvara, to je doista dokaz ljudima koji pouku primaju. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite. Ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون On je po zemlji nepomična brda pobacao, da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate. وعلامات وبالنجم هم يهتدون I putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. أفمن يخلق كمن لا يخلق Afala tazakkarun. Pa da li je onda onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Urazumite se. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati. Allah u istinu prašta i samilostan je. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون A oni kojima se oni umjesto Allaha klanjaju, ništa ne stvaraju. Oni su sami stvoreni. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون Tvari su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni. Ilahukum ilahum wahid. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون Vaš Bog je jedan Bog. Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju poriču, oni se ohološću razmeću لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين Nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose. On doista ne voli one koji se ohole. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ A kada ih neko upita, šta to gospodar vaš objavljuje, oni odgovaraju, naroda drevnih izmišljotine. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا ساء ما يزرون Da bi na sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zablud doveli. A grozno je to što će oni nositi. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون i oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio i krov se na njih srušio. Stigla ih je kazna odakle nisu očekivali. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ۖ قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين A na sudnjem danu On će ih osramotiti i upitati Gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali?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 Jeste, Allah doista dobro zna ono što ste radili. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين Zato ulazite na kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati. O, kako će prebivalište onih koji su se oholili grozno biti. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين a onima koji su se Allaha bojali, reći će se, šta je objavljivao gospodar vaš? Dobro, odgovorit će, oni koji čine dobra djela, imat će još na ovome svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je sigurno još bolji. O, kako će boravište onih koji su se Allaha bojali divno biti. Jan جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين edenski perivoji u koje će ući, kroz koje će rijeke teći i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji ga se budu bojali nagraditi. Allazina توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون One kojima će meleki duše uzeti, a oni čisti, i kojima će govoriti – mir vama. Uđite u džennet zbog onoga što ste činili. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Zar mnogobošci čekaju da im dođu meleki ili da dođe kazna gospodara tvoga? Tako su postupali i oni prije njih. Allah nije bio nepravedan prema njima. Oni su sami prema sebi bili nepravedni. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Istigla ih je kazna za ružna djela koja su činili i sa svih strana ih je snašlo ono čemu su se rugali.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 Tako su isto i oni prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni, što drugo, već da jasno obznane? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين mi smo svakom narodu poslanika poslali. Allahu se klanjajte, ako mira se klonite. I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi. Zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u lažu tjerivali. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين Ma koliko ti želio da oni budu na pravome putu, Allah neće ukazati na pravi put onome koga je u zabludi ostavio. i njima niko neće pomoći. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom. Allah neće oživiti onoga koji umre, a hoće, to je njegovo obećanje koje će se doista ispuniti, samo što većina ljudi ne zna. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين da bi im objasnio ono oko čega su se razilazili i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lašci bili. In إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون Ako nešto hoćemo, mi samo zato reknemo budi i ono bude. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون Oni koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, mi ćemo još na ovome svijetu na lijepo mjesto smjestiti, a nagrada na onome svijetu bit će još veća, kad bi oni samo znali. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Onima koji budu trpjeli i u gospodara svoga se uzdali. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْتَغْفِرْ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im, pitajte sljedbenike knjige ako ne znate. بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون jasne dokaze i knjige a tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون A zar su sigurni oni koji ružne podmuklosti snuju da ih Allah neće u zemlju utjerati i da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doći. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين Ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti, oni neće umaći. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ili da ih neće malo pomalo kažnjavati. Ali gospodar vaš je doista blag i milostiv. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio, sad desno, sad lijevo pruža sjene svoje Allahu poslušno i da je ono pokorno? ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Allahu se klanja sve živo na nebesima i na zemlji. U prvom redu meleki i oni se ne ohole. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Boje se gospodara svoga koji vlada njima i čine ono što im se naredi. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون الله kaže Dvojici bogova se ne klanjajte, samo je jedan bog i samo se mene bojte. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تتقون Sve što je na nebesima i na zemlji, njegovo je i njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite? وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od njega glasno pomoć tražite. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون I kad vam on poslije nevolju otkloni, neki od vas isti čas gospodara svoga s drugim izjednači, ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون da bi nezahvalnost pokazali prema onome što smo im mi dali. Pa uživajte, ali zbilja znaćete. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تالله لتسألن عما كنتم تفترون Mnogobošci onima koji ništa ne znaju, ostavljaju dio hrane koju im mi dajemo. Allaha mi, bit ćete sigurno pitani zato što stalno laži izmišljate. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون Oni Allahu kćeri pripisuju, hvaljen neka je On, a sebi ono što priželjkuju. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postane potišten. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena. Da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosuđuju. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم Oni koji u onaj svijet ne vjeruju, hrđavih su osobina, Allah ima svojstva najuzvišenija, on je silan i mudar. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون Kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih kažnjavao, ništa živo na zemlji ne bi ostavio, ali on ih do roka određenog ostavlja i kad rok njihov dođe, ni za trenga jedan ne mogu ni odgoditi, ni ubrzati. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju i njihovi jezici govore laž da njih čeka najljepša nagrada, a njih nema sumnje, vatra čeka. Oni će se u nju prvi potjerati. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم الله nam mi smo i prije tebe narodima poslanike slali ali im je šeitan lijepim predstavljao postupke njihove i on je sada drug njihov. Njih čeka patnja nesnosna, وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون Mi tebi objavljujemo knjigu, da bi im objasnio ono oko čega se razilaze. i da bude vjernicima uputa i milost. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća. To je zaista dokaz za ljude koji hoće da čuju. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين Vi imate pouku i u stoci. Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u bubregu i od krvi, ukusno onima koji ga piju. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون a od plodova palmi i loze pripremate piće i hranu prijatnu. To je doista dokaz onima koji pameti imaju. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون Gospodar tvoje pčelu nadahnuo, pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi.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 To je uistinu dokaz za ljude koji razmišljaju. Wallahu khalaqakum thumma ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير الله vas stvara i poslije vam duše Ima vas koji duboku starost doživite, pa brzo zaboravite ono što saznate. Allah je zaista sveznajući i svemoćni. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد وبقدر رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون Allah obskrbljujući vas daje jednima više nego drugima, ali oni kojima je dato više, ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni? والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفده ورزقكم من الطيب الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču? ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون I klanjaju se, pored Allaha, onima koji nisu u stanju da im bilo kakvu hranu daju, ni iz nebesa, ni iz zemlje i koji ništa ne mogu. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون Zato ne navodite Allahu slične. Allah doista zna, a vi ne znate. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون Allah navodi kao primjer roba u tuđem vlasništvu koji ništa nema i onoga koga smo mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga i javno i tajno. Zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah, ali većina njih ne zna. وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجه يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi, od kojih je jedan gluhonijem, koji ništa nema, i koji je na teretu gospodaru svome, kod god ga pošalje nikakva dobra ne donese, da li je on ravan onome koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na pravome putu. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah zna tajne nebesa i zemlje, a smak svijeta će u trenoka doći ili još brže, jer je Allah u istinu svemoćni. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله وسيستر بوخا trbuha vaših majki izvodi vi ništa ne znate i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله Inna fi zalika li Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete? Njih samo Allah drži. To su doista dokazi ljudima koji budu vjerovali. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ۖ وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite a od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove, prostirku i korisne stvari, sve dok se ne istroše والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ۖ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون Od onoga što je stvorio, Allah vam hlad daje, i skloništa u brdima vam daje, i odjeću koja vas čuva od vrućine, daje vam i oklope koji vas u borbi štite, i tako vam upotpunjava blagodat svoju, da biste bili poslušni. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ako oni okrenu glave, pa ti si dužan samo da jasno objavljuješ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poriču. Većina njih su nevjernici. ويوم نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون A na dan, kada od svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, nevjernicima neće biti dopušteno niti će se od njih tražiti da se Allahu umiljavaju. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ Kad oni koji nisu vjerovali dožive patnju, ona im se neće ni ublažiti ni odložiti. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون A kad oni koji su njemu druge ravnim smatrali, božanstva svoja ugledaju i reknu, gospodaru naš, ovo su božanstva naša, njima smo se klanjali, a ne tebi. Božanstva će im dobaciti, vi ste u istinu lažljivci. والقوا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون I oni će se toga dana Allahu pokoriti i propast će ono što su potvarali. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali, mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين A šta će biti onog dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka od njega samog i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih mi tebi objavljujemo knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u njega vjeruju. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima odjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ أَحْلَفْتُمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jemca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ۖ يُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela. I ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili, samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog Allah vas time samo iskušava, a na sudnjem danu će vam doista objasniti ono oko čega ste se razilazili. شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali on u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome on hoće.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 ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi ono što je u Allaha za vas je da znate bolje. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ono što je u vas prolazno je a ono što je u Allaha vječno je one koji su trpjeli mi ćemo sigurno nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون onome ko čini dobro bio muškarac ili žena a vjernik je mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili فإذا قرأ قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم Kada hoćeš učiti Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šeitana prokletog. Innehu lejse lehu sultanun ala allazina amanu wa ala rabbi. ربهم يتوكلون On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji su u gospodara svoga pouzdaju. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّ إِنَّمَا مفتر بل أكثرهم لا يعلمون Kada mi ajet dokinemo drugim, Allah najbolje zna šta objavljuje. Oni govore, ti samo izmišljaš. A nije tako, nego većina njih ne zna. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين Reci, od gospodara tvoga objavljuje ga Melek Džibril kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima. ولقد نعلم انهم يَكُولُونَ انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين Mi dobro znamo da oni govore, poučava ga jedan čovjek. Jezik onoga zbog koga oni krivo govore je jezik tuđina, a ovaj Kur'an je na jasnom arapskom jeziku. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم Onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze, Allah sigurno neće ukazati na pravi put i njih čeka patnja nesnosna. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju i oni su pravi lažljivci. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح الذكر صدرا ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم onoga koji zaniječe Allaha nakon što je u njega vjerovao osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri, čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo, stići će srđba Allahova i njih čeka patnja velika. ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين Zato što više vole život na ovome nego na onome svijetu. Allah neće ukazati na pravi put – onima koji neće da vjeruju. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون To su oni čija je srca i sluh i vid Allah zapečatio i oni su zaista nemarni. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون Oni će, nema sumnje, na onome svijetu biti izgubljeni. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم Gospodar tvoj će onima koji se isele nakon što su zlostavljani bili pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili. Gospodar tvoj će im poslije toga doista oprostiti i samilostan biti.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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali i njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima njegovim, ako se samo njemu klanjate.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 A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da utoli glad, pa gospodar tvoj će zaista oprostiti i samilostan biti. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون يفترون على الله الكذب لا يفلحون I ne govorite neistine jezicima svojim. Ovo je dopušteno, a ovo je zabranjeno, da biste tako Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine, neće uspjeti. Kratko će uživati i njih će strašna patnja čekati. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Jevrejima اسمو زبراني ono o čemu smo ti prije kazivali. Mi njima nismo nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli. Thumma inna rabbaka lillazina amilu السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن رب ربك من بعدها لغفور رحيم Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, gospodar tvoj će poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal mušrikin. Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم I bio je zahvalan na blagodatima njegovim. On je njega izabrao i na pravi put izveo. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين I mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovome svijetu, a na onome svijetu će doista biti među onima dobrima. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Poslije smo tebi objavili, slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. On nije Allahu druge smatrao ravnim. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali različita mišljenja o njoj. I gospodar tvoj će na sudnjem danu njima presuditi u onome oko čega su se razišli. Udu ila sabili حسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta njegova i on zna one koji su na pravome putu. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno. A ako otrpite, to je doista bolje za strpljive. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون Strpljiv budi, ali strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć i ne tuguj za njima i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah je zaista na strani onih koji se njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.